вострая брама беларуская ідэя ў літаратуры палітыцы і жыцці простае пытанне пра тое ці з'яўляюцца расейцы ў беларусі нацыянальнай меншасцю патрабавала гэткага ж простага адказу так з'яўляюцца бо складаюць 10соткаў насельніцтва краіны Так бы гучаў адказ на нашае пытанне ў стандартах арганізацыі аб'яднаных нацый ці АБСЭ. Але ў адказах слухачоў, якія тэлефанавалі на радыё цягам мінулага тыдня, пераважалі эмоцыі. Адныя сварыліся на расейцаў, другія на беларускіх нацыяналістаў, а трэцяе на самое пытанне, якое нібыта распальвае нацыянальную варожасць. Канстытуцыйная норма падалася ім правакацыйнай стэрэатып узяў верх над правам, што не так рэдка здараецца ў сённяшняй Беларусі. У нас дагэтуль з савецкіх часоў лічаць патрэбным падкрэсліць, а мне не важна, якой ён нацыянальнасці, важна, што і як ён робіць хоць гэткі пасыл насамрэч пакідае месца для бытавой ксенафобіі. Бо толькі тады, калі мне гэта важна, я магу з пашанай ставіцца да ягонай культуры і традыцыі, а не глядзець на яго як на чалавечы матэрыял, чым, дарэчы, магу выклікаць ягоную крыўду. Можна, вядома, сказаць, што ў Беларусі жывуць людзі, проста людзі. Можна сказаць і так, у лесе растуць дрэвы. Але варта займець з гэтым лесам дачыненні, як адразу ўсё трэба акрэсліць. Гэты лес светлы, грыбны, а гэты яловы цёмны, тут мы нічога не знойдзем. Альховаму лесу патрабуецца вільготная хлеба, а сасновы можа расці і на пяску. Мы любуемся восеньскім лесам, назіраючы, як бялёсае лісце та поляў спалучаецца з чырвонымі шатамі клёнаў. Нацыянальныя адрозненні ўтвараюць спалучэнні культураў, галоўнае багацце краіны і гонар тытульныя нацыі. Ёсць натуральныя такія людзі, якія нацыянальныя адрозненні бачаць найпершу даўжыні насоў і колеры валасоў. Але гэта не робіць ім гонару і, наадварот, збядняе краіну і тытульную нацыю. Калі кажуць пра нацыянальнае адрозненне як нешта саромнае, думаюць менавіта пра насы з валасамі, а не пра мовы, традыцыі і стракатую прыгажосць восеньскага лесу. Калі тэму нацыянальных адрозненняў замоўчваюць, дык робяць гэта з тых самых прычынаў, бачучы ў нашых адрозненнях не патэнцыйнае багацце краіны, а толькі дзікунскую патэнцыйную разню. Вы слухаеце радыё свабода у перадачы вострая брама мы гаворым пра савецкія стэрэатыпы, якія замінаюць беларусам усвядоміць сябе гаспадарамі ў сваёй краіне, а Беларусі стаць прававой дзяржавай. Сённяшнія стэрэатыпы, што выказалі нашыя слухачы, народжаныя менавіта замоўчваннем тэмы гэта няпраўда што ўся сістэма ўлады ў беларусі трымаецца на расейцах і што ўсе расейцы супраць незалежнасці беларусі а тым больш што мільён беларускіх расейцаў мае са свае нацыянальнасці нейкія прывілей хутчэй наадварот але гэта такая ж няпраўда як і тое што за шушкевічам з беларусі праганялі расейцаў такіх фактаў не было і не магло быць неўгрунтаваныя ні на чым стэрэатыпы на руку папулісцкай уладзе. Кажы, што хочаш, людзі павераць. Калі б да прыкладу Беларусь устала на шлях еўрапейскай інтэграцыі, дык пытанне нацыянальных меншасцяў было б тэмаю нумар адзін. Кожны факт і факцік дыскрымінацыі быў бы распісаны па ўсіх параметрах. Для падману месца б не засталося калі ж усяго гэтага няма на замоўчванні можна спекуляваць. Адзін слухач у адказ на нашае пытанне сказаў, што беларус перш за ўсё інтэрнацыяналіст. Гэта яшчэ адзін стэрэатып. Хто такі інтэрнацыяналіст, які закон апісвае гэтае паняцце і бароніць правы гэтага чалавека? Якая гэта мова і якая культура? Ці можа інтэрнацыяналіст у Беларусі гаварыць па-беларуску ці толькі па-расейску? Урэшце, чым ён інтэрнацыяналіст карысны і цікавы іншым людзям і ўсяму свету? Асабіста я ведаю адну сферу, дзе інтэрнацыяналізм рэальна перамог. Гэта сфера крыміналу, якая жыве не па законах, а па паняццях. што да беларускага інтэрнацыяналізму трэба мець на ўвазе, што ў гэтай характарыстыцы заключаная далёка не лепшая ацэнка нацыі. Тамаш, які не помніць свайго роду і быццам бы любяць усіх без разбору, але толькі на словах інтэрнацыяналізм беларуса насамрэч абяртаецца зніжэннем інтэлектуальнага і культурнага ўзроўню жыцця тое што гэтак трапна высмеялі расійскія даваенныя сатырыкі згадаем булгакаўскіх швондараў і шарыкавых Урэшце самі расейцы бачылі ў гэтым невысокім узроўні чыста сацыяльны аспект, які не дэфармаваў паняткаў расійскай ідэнтычнасці культуры і мовы, А ў Беларусі швондараўшчына прышчаплялася як аспект не сацыяльны, гэта значыць часовы, а як нацыянальны, гэта значыць на пакаленні. Калі хочаце, мы проста не дацягваем да таго, каб лічыцца прававым грамадствам і замест юрыдычна карэктных тэрмінаў карэнная нацыянальнасць і нацыянальная меншасць карыстаемся паняткамі, якіх няма і не можа быць ні ў адным законе, такімі як гэты самы інтэрнацыяналіст. Шляхам эвалюцыі мы непазбежна прыйдзем да вызначэння правоў грамадзян. пачнем жыць не паводле паняцій, а паводле закону. І нашы дыскусіі пра русіфікацыю і нацыянальнае адраджэнне перастануць здавацца такімі абстрактнымі і бясконцамі. Усе без выключэння краіны постсавецкай прасторы, якія ўсталі на шлях еўрапейскай перспектывы, пачалі менавіта з гэтага, з вызначэння і ўшанавання правоў сваіх нацыянальных меншасцяў. Такім чынам кожная тытульная нацыя імкнулася акрэсліць сябе, убачыць сябе і зразумець сябе. А гэта тое, чаго беларусы з сабою яшчэ не зрабілі. Вы слухаеце радыё свабода у перадачы вострая брама мы гаворым пра савецкія стэрэатыпы якія замінаюць беларусам усвядоміць сябе гаспадарамі ў сваёй краіне а беларусі стаць прававой дзяржавай У адрозненне ад савецкіх часоў сённяшні свет патрабуе ад чалавека назвацца нельга быць нікім або усім калі ты актыўны ўдзельнік жыцця і разлічваеш на большае чым сацыяльны прытулак хочацца нам гэтага альбо не але такі парадак заведзены і ў развітых краінах свету і ў міжнароднай супольнасці ў цэлым інакш навошта скажам на алімпійскіх гульнях паказваць сцягі і спяваць нацыянальныя гімны калі галоўнае там як хутка ты прабегці як далёка скокнуў. Аж не, важна, хто ты адкуль і якую нацыю прадстаўляеш. Каб карэнная нацыя паважала правы сваіх нацыянальных меншасцяў, трэба, каб яна гэтыя меншасці бачыла і ведала. Інакш усе развагі пра тое, абы чалавек быў добры, гэта самападман і выдатная глеба для ксенафобіі. Да прыкладу існуе стэрэатып пра дыскрымінацыю расейцаў у прыбалтыцы. Нічога дзіўнага, бо ў свядомасці многіх людзей, якія прывыклі пачувацца большасцю, зусім няпроста адбываўся гэты пералом адчуць сябе меншасцю. Але што зробіш, калі гісторыя выбрала сабе гэткі шлях і замест пачування сябе расейцам у ССР ты мусіш адчуць сябе расейцам у Эстоніі або Латвіі. А гэта згадзіцеся розныя рэчы. Камусьці такое даецца лягчэй, камусьці цяжэй, але няма падставаў казаць, што да прыкладу у літве расейцы сталі жыць горш, чым жылі ў ССР толькі таму, што яны расейцы. Наадварот, яны ўжо прайшлі гэты перавал і сёння іх становішча нашмат больш выразнае і бадай выйгрышнае, чым становішча нашых беларускіх расейцаў распавядае татяна поклад калі літва перастала быць часткай вялікай краіны з цэнтрам у москве найцяжэй самавызначэнне далося расейцам яны з большасці ператварыліся ў меншасць нейкі час на пачатку незалежнасці ў літве яшчэ гаварылі не расейцы але расейскамоўныя бо да іх далучаліся і прадстаўнікі іншых нацыянальнасцяў у тым ліку і частка беларусаў Аднак расійская моўнасць не вызначае нацыянальнасці або культуры. Таму даволі хутка кожная нацыя знайшла ў новай незалежнай літве сваю нішу. Расійцы сталіся адной з ліку многіх іншых нацыянальных мяншыняў. У гэтым статусе нічога не змяняе тое, што іх мова дагэтуль яшчэ зразумелая літоўцам і тое, што яны найбольшыя з меншасцяў. Расейцаў у літве столькі ж, колькі і ў Беларусі, прыблізна 10соткаў. Для нацыянальных мяншыняў літва мае сучасныя дэмакратычныя законы, якія называюць найбольш спрыяльнымі ў параўнанні з іншымі краінамі прыбалтыкі. Тут нават стварылі іншы тэрмін для афіцыйнага ўжытку, які мяркуюць больш ветлівы ў дачыненні да людзей нелітоўскай нацыянальнасці, не мяншыня, а грамада, супольнасць. Расейцы літвы напоўніцу выкарыстоўваюць усе юрыдычныя правы і свабоды, што магчымае паводле заканадаўства краіны. Апрача шматлікіх грамадскіх арганізацыяў у літве дзейнічае і палітычная партыя, якая прадстаўляе іх інтарэсы ў парламенце. Саюз расейцаў літвы. Гэтая партыя цяпер уваходзіць у кіраўнічую сацыял-дэмакратычную кааліцыю. У літве існуе расійскі драматычны тэатр. Для расійскамоўных праграмаў на дзяржаўным радыё і тэлевізіі вылучаецца столькі шатэрнага часу, колькі і іншым прадстаўнікам нацыянальных мяншыняў, беларусам, палякам, украінцам. Рэлігійныя расійскія арганізацыі, найперш праваслаўныя, займаюцца і дабрачыннасцю і адукацыйна-асветніцкай дзейнасцю. Па ўсёй літве дзясяткі расійскіх праваслаўных і пратэстанцкіх цэркваў. Уся гэтая разнастайная дзейнасць грамадская, культурная, асветніцкая, палітычная, зарганізаваная як дзейнасць нацыянальнай мяншыні паводле адпаведных законаў. Частка гэтай дзейнасці фінансуецца з дзяржаўнага бюджэту, гэтаксама як і для іншых мяншыняў. Што да адукацыі, дык адпаведна магчымасцям, якія дае канстытуцыя і законы, расейцы ў літве маюць адукацыйныя ўстановы ўсіх узроўняў, як дарэчы, і беларусы і палякі. Гэта азначае ад дашкольнай да вышэйшай адукацыі. Колькасць сярэдніх расійскамоўных школаў ды дзіцячых садкоў за гады незалежнасці зменшылася ў чатыры разы, бо цяпер яна вызначаецца не ўладамі, а паводле колькасці заяваў ахвотных вучыцца па-расейску. Колькі ахвотных столькі школаў і садкоў. Дзеці іншых нацыянальнасцяў, якія раней вучыліся па-расейску, цяпер звычайна абіраюць альбо школы на сваіх родных мовах, альбо літоўскамоўныя. Так што цяпер у літве расійскамоўныя школы пакрысе робяцца расійскімі, а не па-савецку інтэрнацыянальнымі, як было раней. Дзяржаўныя расійскія школы літвы працуюць паводле падручнікаў і праграмаў створаных у літве. Магчыма, менавіта гэта спрыяе больш яснаму культурнаму нацыянальнаму вызначэнню адукацыі расійскай мяншыні, якая мае немалы клопат, як пазбавіцца савецкай інтэрнацыянальнай спадчыны. Па ўсіх дысцыплінах апрача нацыянальных, падручнікі і праграмы такія ж самыя, як і ва ўсіх іншых школах краіны, незалежна ад мовы навучання. Для родных нацыянальных прадметаў падручнікі ствараліся таксама ў літве. Яны інтэграваныя з літоўскімі тэмамі і арыентаваныя на мясцовыя рэаліі, што вымагае і большую нацыянальную вызначанасць, больш акрэсленыя нацыянальныя акцэнты. Сёння быць расейцам у літве гэта значыць пачувацца паўнавартасным грамадзянінам. Зусім не тое самае, што быць прадстаўніком нейкай рускаязычнай масы. Чалавек ад прыроды і выхавання найболей каштоўны свету менавіта сваёй прыналежнасцю да пэўнай культуры, а не да соцыуму. І цяпер самы час звярнуцца да пачуццяў расейскага чалавека ў Беларусі. Пра гэта сталы аўтар нашай перадачы Зміцер Бартосік. У тэлевізійным ток-шоу выбар прысвечаным беларускай мове кіраўнікамі ОНТ быў выразаны адзін цікавы эпізод. Актор каменскага расейскага тэатру, ілюструючы экзатычнасць гарадской беларускай мовы, прывяла такі яскравы на яе думку прыклад. Если по-белорусски разговаривать в троллейбусе, то все пассажиры будут оглядываться, на что присутный письменник Адам Глебус парировал. А если я чисто по-русски заговорю, оглядываться будут не меньше. Сапраўды, жывучы ў Беларусі ўжо 25 гадоў, я, як этнічны расеец, да гэтыя пары не магу знайсці агульнай мовы з асноўную масою яе грамадзянаў. У мяне ніколі не атрымаецца так маляўніча вымавіць прасціце альбо захадзіце. Мне ніколі не прыйдзе ў галаву пайсці в грыбы, ніколі не павернецца язык свёклу назваць буряком. Я не кажу ўжо пра такі мясцовы лінгвістычны перл, як эт самае. Сапраўды, выдумаць такую фразему мог толькі іншаземец. І таму мяне перыядычна цягне ў рассею, просто нагаварыцца. пасля ўсіх нашых перапісаў мяне займае адно пытанне. Дзе ўсе гэтыя загадкавыя расейцы, якіх тут ажно мільён. Дзе іхная культурная прысутнасць? Дзе газеты, дзе школы, дзе галерэі, дзе расійскія кабакі ўрэшце. Трактір на паркавай, печкі лавачкі. Каб назваць гэтыя установы расейскімі, трэба ўвогуле ніколі не бываць у рассеі падобна на тое, што расійская меншасць яшчэ меншая за беларускамоўную. Зрэшты, ці можа быць інакш у краіне, дзе нацыянальнасць так і засталася для большасці на пятым пункце ці на десятым месцы. Галоўны аргумент гэтай рускаязычнай большасці, а какая разница, главное, чтоб чалавек быў хорошы. У гэтай большасці ёсць усё і рускаязычныя газеты, і школы і нават тэатры. Але найбольш яскрава розніца паміж расейскім і нашым рускаязычным выяўляецца на тэлеэкране. Асабіста мяне зусім не хвалюе перавод бэтэшных навінаў на общчапрыняты язык. Гэты канал стаў яшчэ больш арганічны і адпаведны сваёй аўдыторыі. Ні беларускі, ні расейскі, ніякі. На добры лад, тыя расейцы, якія не хочуць губляць свой нацыянальны твар, патэнцыйныя саюзнікі свядомых беларусаў, бо той пяты пунктик у іх на першым месцы. І разніцу адчуваюць выдатна і ведаюць, што дзякуючы менавіта той разніцы ніколі не згубяць свой твар. І менавіта таму я ніколі не аддам сваё дзіця у рускаязычны садзік. За адсутнасцю расейскага пойдзе ў беларускі. А пра гістарычную радзіму я ўжо сам і раскажу і пакажу без мясцовых пасярэднікаў. Вы слухаеце радыё свабода у перадачы вострая брама мы гаворым пра савецкія стэрэатыпы якія замінаюць беларусам усвядоміць сябе гаспадарамі ў сваёй краіне а беларусі стаць прававой дзяржавай На маю думку слова злучэнне рускі мінск, павінны гучаць з той самай неўтральную афарбоўкаю, як і рускі Паріж ці рускі Бостон. Менавіта гэта сведчыла б прасталасць беларускай нацыі, што нарэшце дарасла да таго ўзросту і кругагляду, каб не атаясамліваць расейскае з адназначна варожым. Для расійскага швуха рускі мінск гучаў бы як просты факт, што за смаленскам іншая земля, дзе таксама ёсць расейцы. Вось толькі цікава, калі гэтая вялікая колькасць расійскага насельніцтва ўрэшце пакажа сваю наяўнасць і прысутнасць. Відаць, не раней за той час, калі меншасцю стануць рускаязычныя. А як бы мог прывабна і цікава выглядаць той рускі мінск. Колькі тэмаў магло быць у расійскай газеты ці расійскай тэлеперадачы, ад старавераў і новых эмігрантаў да забытых адрасоў высоцкага ці гіпіюс якая магла б быць расійская школа, апекаваная, напрыклад, піцерскім універсітэтам, расійскія барткавярні ды мастакоўскія галерэі, адкрытыя для ўсіх і цікавыя не адным толькі выхадцам з усходу, а сапраўдныя трактіры, дзе ў меню абавязкова прысутнічае рыбны пірог, расцягай. І на эстрадзе абавязкова спяваюць цыганы. А рускія клубы з вістам, більярдам ды шашкамі, подазраю, што ні адзін слухач зараз можа кінуць на мой адрас нешта кшталту ну размарыўся, дай толькі волю маскалю зменску зробіць кастраму не не зараблю, бо разумею, што вся гэтая палітра можа зайграць толькі на тле беларускага менску з беларускімі каналамі і газетамі беларускімі школамі ды беларускімі корчмамі інакш это самая какая разница. популісткія заявы пра тое, што ў Беларусі міжэтнічны мір гучаць павярхоўна і неабачліва. Мір гэта зусім не адсутнасць вайны. Мір гэта яе немагчымасць. Мір у палітыцы дасягаецца балянсам інтарэсаў мір гэта дом у якім паводле вызначаных правілаў суіснуюць розныя людзі калі іхных інтарэсаў не тое што не ўлічваць а папросту не заўважаць гэта не будзе значыць што ў нас мір вось жа беларуская межатнічная сітуацыя характарызуецца якраз гэтай самай нявызначанасцю інтарэсаў і правоў нацыянальных групаў якія жывуць у краіне мир надзвычай складаная праца ўсіх дзяржаўных інстытутаў структурызацыя грамадства з мэтаю ўсталявання балянсу інтарэсаў і правоў лічыцца што ў нашым сённяшнім постсавецкім бытнаванні з адміністрацыйна камандавай формай улады ёсць тэмы больш важныя за міжнацыянальныя дачыненні. Але варта толькі крануць гэтую тэму, як пасыплюцца ўзаемныя папрокі і зусім нясветлыя эмоцыі, што і паказала апытанне мінулага тыдня. Тармозячы ўласнае нацыянальнае самавызначэнне, беларусы і ўсіх іншых жыхароў свае краіны так ці інакш цішком дыскрымінуюць, не даюць ім развівацца. Сапраўды, калі літоўская ці польская дыяспара яшчэ могуць разлічваць на дапамогу метраполіі, дык расейцам у гэтым сэнсе найгорш. Іх проста не відаць, ані з Менску, ані з Масквы. Thank you.